Ce plăcute, Doamne Sfinte, ca în preajma Ta să stăm, să simțim a Ta iubire când venim să Te adorăm, iar când răul ne cuprinde și dușmanii dau atac, alergăm atunci la Tine și Tu ne primești cu drag. Tu ești plin de bunătate, Tu ești cele surâs. Tu ne vindeci neputineța și ne nalți spre paradis.